жили одну від одної, він по черзі перерізав їх і поставив планку на місце. Після цього спробував підняти і опустити віконце. Воно піддалося легко. Цікава штука, зауважив шафер. Але яка нам від цього користь? Часом буває незручно входити у двері чи навпаки виходити. А Пізнаю змарновані в сумнівних походеньках молоді літа, сумовито констатував шафер. А як ви здогадались, що під обшивкою звукова сигналізація? Ну, навіть на невеличких станціях у таких приміщеннях часом зберігають цінні речі, спокійно пояснив Сміт. Але їх не так багато, щоб тримати постійного охоронця. Тут обов'язки охоронця, касира, насильника і адміністратора, вочевидь, виконує одна людина. Тож це сховище завжди замкнене. Але замок на вхідних дверях втрачає сенс, якщо зловмисник може залізти у віконце. Тому на віконці повинні бути грати або сигналізація. Грат немає, отже, все ясно. Ясно, мабуть, для вас кисло промовив Карачова. Всі ці ваші вправи із відмичками, сигналізацією, ви кажете, що служили в шотландських гвардійцях? Так, цілком правильно. Своєрідну ж підготовку дають там у тих шотландських полках на диво своєрідну. А Ви, мабуть, хотіли сказати всебічну, люб'язно відповів Сміт. Ходімо, вип'ємо трішки. Що ж, ходімо, похмуро сказав Крачова. Але можу закласти один проти десяти, що до наступної нагоди ми навряд чи доживемо. А тож, відмовитись від такого доброго пива, як тут, було б ганьбою, погодився Сміт. Він зачекав, доки всі вийдуть. Потім замкнув двері і рушив услід через головний вхід на станцію, над яким виднілася вивіска вокзал. Рюкзаки та маскувальні костюми вони залишили у багажному відділенні. Всі були в єгерській уніформі, Сміт у майорському мундирі, шафер у лейтенантському, решта четверо сержантських. Мундири їхні давно вже не мали вигляду неношених, Жоден не був підігнаний до фігури, що зауважував іще сержант Герод. Але на сільській вулиці чи у велелюдній пивниці, та ще увечері таки не впадає в очі. Принаймні, Сміт на це сподівався. Це була звичайна головна вулиця у невеличкому гірському селі. Будинки обабіч масивні, грубо зроблені мали такий вигляд, наче вже витримали натиск хто з нас кількох суворих альпійських зим і ще хто з нас кількох витримають. Багато з них нагадували дерев'яні шале з низько навислими карнизами і терасою уздовж усього фасаду. Деякі мали сучасніший вигляд, великі вікна, гарні куті грати, і все-таки переважно. Це були старі низькі будівлі з товстих колод. Вуличних ліхтарів не було, але й жодних ознак маскувального затемнення також. Яскраві прямокутники світла із незашторених вікон лежали на снігу вздовж всієї вулиці. Вдалині, там, де на східному краю села закінчувалася головна вулиця, за завісою снігу в повітрі неначе висіло сузір'я яскравих вогнів. Сміт мимоволі зупинився, дивлячись на ці вогні, і його люди зупинились також. Вогні ушло Садлері, орлиному замку. Вони звідси видавалися дуже далекими і недосяжними, як гірські хребти на місяці. Чоловіки довго безмовно дивились на них, потім перезирнулися і, ніби дійшовши згоди без жодного слова, знову рушили вперед. Сніг під ногами у них репів, пара із їхніх вуст хмарками піднімалася.